Գերմանիայի չեմպիոն Մյունխենի Բավարիայի եւ Լեհաստանի հավաքականի հարձակվող Ռոբերտ Լևանդովսկին ճանաչվել է 2021 թվականի աշխարհի լավագույն ֆուտբոլիստ ֆուտբոլի միջազգային ֆեդերացիայի վարկածով։ Լավագույն երիակում Լևանդովսկին հետ է թողել ֆրանսիական PSG-ի եւ Արգենտինայի հավաքականի հարձակվող Լիոնել Մեսսին եւ անգլական Լիվերպուլի եգիպտացի հարձակվող Մոհամեդ Սալահին։ Անգլական Մանչեսթեր Յունայթեդի եւ Պորտուգալիայի հավաքականի հարձակվող Կրիստիանո Ռոնալդոն արժանացել է FIFA-ի հատուկ մրցանակի ազգային հավաքականների մակարդակում լավագույն ռմբարկու դար դառնալու համար 111 գոլով։ Հայաստանի 4 մարզիկ կմասնակցեն Պեկինից մեռային օլիմպիական խաղերին։ Այս մասին Դաուկային սպորտի միջազգային ֆեդերացիան տեղեկացրել է Հայաստանի ազգային օլիմպիական կոմիտեին։ Համապատասխան միավորների շնորհիվ տեղը հատկացվել դահուկավազորդներ Միքայել Միքայելյանին, Կատյա Գալստյանին, Անգելինա Մուրադյանին եւ Լեռնա դահուկորդ Հարություն Հարությունյանին, հաղորդում է Հայաստանի ազգային օլիմպիական կոմիտեի լրատվականը։ Օլիմպիական ուղեգիր ունի նաեւ Հայաստանի Թինա Կարապետյան, Սիմոն Սենեկալ, Գեղասակի Պարային Զույգը 2022 2022 թվականի ձմեռային օլիմպիական խաղերը կանցկացվեն փետրվարի 4-ից 20-ը։ Աշխարհի երկրորդ ռակետ Դանիել Մեդվեդևը հաղթանակով մեկնարկեց Ավստրալիայի բացառաշնությունում։ Ռուսաստանցի տենիսիստը մրցեց Շվեյցարիայի ներկայացուցիչ Հենրի Լաքսոնի հետ եւ առավելության հասավ 1 ժամ 54 րոպեում 6-1-6-4-7-6 հաշվով։ Երկրորդ շրջանը դուրս եկել նաեւ ռուսաստանցի Անդրեյ Ռուբլյովը, որը 6-3-6-2-6-2 հաշվով պարտության է մատնել իտալացի Ջանլուկա Մաջերին։ Բասկետբոլի ազգային ասոցիացիայի կանոնավոր առաջնության հերթական խաղում Լոս Անջելես Լեյքերսը տանը 101-95 աճով պարտության է մատնել Յուտա Ջազին։ Լոս Անջելեսցիների կազմում ամենաարդյունավետը եղել է ամերիկացի Լեբրոն Ջեյմսը։ Նա վաստակել է 25 միավոր, կատարել է 7 փոխանցում, վահանից հետ է մղել 7 գնդակ։ Այս ցուցանիշի շնորհիվ Լեբրոն Ջեյմսը նաև NBA-ի ռեկորդ է սահմանել։ Նա միակն է, նա միակն է, որին հաջողվել է 14 խաղի շարք ունենալ, վաստակելով առնվազն 25 միավոր, առնվազն 1 անգամ կատարել երեք միավորանոց նետում 5 անգամ էլ խլել վահանից ետ եկած գնդակը։